Aña, hasta luego. Hasta luego. poeta que escribió un galego, paladona na su zona, migrado y exiliado por pensamiento vermello, primo irmán de Portugal, la defensa do galego, natureza e montaña. saboreos pena previnca Canto se home de ledicia Defensor da súa Galicia Galegas 2022 a base de bebeira Escrita no 34 Fixe un cancioneiro De lonta galega De mano 81 Membro da Real Academia Pasou toda a súa vida Posa terra na cabeza Promovendo o patronato Da cultura galega Coa revista Os Vieiros As deixounos en California na compañía da familia Becas galegas 2022 Florencio Por traducir o galego Moita poesía en galego no escribía vida é máis que toda a terra Non é xa un curruchiño que vin escolas bellas Comprénos desbotar antigos seros Filhos de mente estreita Galicia é infinta Letras galegas Bueno, pois... Xa fixemos unha celebración extraordinaria con sí, esta con peza esta, con de Samuel esta peza Soto. De música, Día que é pro día, pro día das letras. Día da letra galega, adiantámonos. Eh, sí. O día da letra galega é o 17 de maio. Pero... Pero estamos no mes da, das da, letras. Para nós é o mes das letras. entonces xa sabedes, o, mm, bueno, pues, o que queira, pode poñerse internet, poñer Samuel Soto e eh, aí aparece esa, fe, esa peza sí, de música sí, sí que ou, da, no, ou no Facebook tamén o pode topar que ademais dá información con respecto a unha mínima mínima uh eh, -huh. digo mínima biografía de Florencio... Ah, sí, de, do Florencio, sí. Del Gurriarán, Delgado Gurriarán, que, por certo, nace un ocórgomo, eh, mm, bueno, a súa trayectoria extraordinaria, seguro que todos os que, que, que nos escoitan e todos os mm, que queiran ter máis información sobre Florencio Delgado Gurreirán, pois poden poñerse en internet e poñer mer, poñer Letras Galegas 2022 e aparecerá, aparecerá aí unha, mon, unha morea bueno. de, de documentación con respecto a, a Florencio. Uh -huh. Bueno, temos que disculpar a, a señora Monse que antes intentábamos falar con ela pero non estaba pero accesible. o guión pois pues, exige un, un, bueno, des, un eh, este, non estaba accesible entonces disculpamos eh. a, a súa presencia pero noutro momento Monse Valige Martínez que é unha viticultura na ruta do viño das Rías Baixas mm -hmm. que precisamente ali en, eh, en Salvaterra do Miño pois pues, tiñamos mm, mm, tiñamos previsto falar con, falar ela. con ela pero bueno, pois pues eso o, o teléfono non estaba non estaba accesible e non puidemos uh -huh. con, conectar, pero en outro momento farémolo. Prometémoslle a Monse que en outro momento eh, intentaremos falar con ela. Tamén temos previsto falar mm, en vindeiras ocasións con outros grandes eh, eh, recuncaremos con Antía, acordaste? Ah, sí, Temos que recuncar con ela, que, que, can, eh, que canta moi ben, que Xavier que además, Díaz aí botou o guante para facer unha, algo con ela. No, precisamente ese disco de eh, Levantarse a caer, ela participou unha, Uh -huh. Unha rapaza nova que xa entrevistamos noutra ocasión, pero que tenemos que volver a, a, a saudala eh, felicitala por o seu traballo uh -huh. enorme. Está facendo unha labura musical extraordinaria. Extraordinaria. Sí, sí. Bueno, queridos ointes, Eu creo que aínda quedan uns minutiños para poder escoitar outro bocadiño máis de música eh, sí. e despois despedímonos. Vale. Parece. Sí. Bueno, como última mm, cousa para volver a reincidir no Día das Letras Galegas 2022 eh, pois eso, o autor homenaxeado este ano eh, un reflexo da cultura galega do século XX militante mm. do Partido Galeguista exiliado en América colaborador, colaborador de Castelao promotor de iniciativas editoriales e radiofónicas como poeta escribiu entre outros dos mundos a súa terra de Valdeorras sí. e o país de acollida México, neste especial que arrinca mm. pois na cultura galega de no Consello da Cultura Galega, pois ten incorporados diferentes contidos de obxectivo co obxectivo de dar a coñecer a vida e a obra do poeta e poñer en valor o seu legado. Faremos unha pequena biografía noutro momento, pois mm -hmm. aínda temos tempo de Temos tempo de co 17, pois temos tempo. Eh, eh bueno, pois deste xeito, pois rematamos o programa de hoxe. Digo eu que <laughs> Sí, sí bueno. Foi pero hoxe estuvo ben, eh? Foi un programa bastante... Mm, entretido. Foi entretido. Quixemos, e feiticeiro. Quixemos darlle a coñecer cousas das que sempre pretendemos que vostedes pasen dúas oriñas agradables. Eh, bueno, pois, pues, queridos ointes, ata o vindeiro xoves a mesma hora. Pois pues nada, vamos darlle as gracias a Fernando ali, porque gracias a él isto non salía aire. Así que gracias, Fernando, por estar aí connosco. Eh, como non, Xulio, a ti tamén, graciñas, unha vez máis. Este que falou foi Armando Fernández. Quero que seades felices, que disfrutedes moito, e que a noite sexo o vosso descanso e esa rúa a vosa liberdade para cantar, para bailar e pasexar por ela, pero cun xeitiño. A disfrutar.